mwebwe mwese mubandanya gukurikirana ibiganiro bya hadisanganiro tubaha n'ikaze muri ano makuru y'ikirundi yo muri kano kanya nayo tukahera kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira kuri uyu wa gatanu niho hatanguzwa icyese igikorwa cyo kwiyandikisha ku bamenyeshamakuru bose be n'abahinga bakorera muri icyo gisata mu rwego rucungera ibimenyeshamakuru sense bakavuga ko icyo gikorwa kizotuma abiyitirira uwo mwuga w'amenyeshamakuru atari bo bagabanuka leta y'uburundi ngo igiye kuzobandanya yitabira ibiganiro bihuza abarundi ibyo nabyo bikaba bibera mu gihugu cya tanzania rusha ibyo muri makuru mukaza kubyumva bivugwa na alain menyamitwe umushyikiranganje w'imigenderanire ni nyuma y'aho hari amashyirahamwe amwe amwe asabiye leta kwitabandanya yitabira ibiganiro amashirahamwe nayo indwi amashirahamwe ane kuri atanu y'abarundi yari yadume ku rutoke n'igipolisi ko akora urudandazo rw'abantu abakenyezi be n'abigeme yarahagaritswe kuva kuri uyu mukuru uyu wa kane n'ingingo y'umushikirizamanza wa repubulika muri meri ya bujumbura nayo muri ano makuru kandi maja kumva imiryango cumi n'indwi yo muri bloke ya kabiri muri quartier mutangaside ningaha mu gisagara ca bujumbura iri kirasaba gutunganirizwa n'igisata kijejwe amatongo ni nyuma yaho hari abashaka kubaka mu bibanza byegereye ngaho ariko mu buyobozi bujejwe gutunganya igisagara bagasaba iyo miryango ko yokwegera ubwo buyobozi kugira ngo babereke ibicapo byo ngaho idoni nido ni kanya mu buhinga bw'ijima ni François akimana ugiye kubashikiriza amakuru ni Placide niyo mu ngere Isanganiro Isanganiro Iradi yiduhuza Rasubiye kubaramutsa tubahani kaze kuri uyu wa gatanu hatangujwe icesi igikorwa cyo kwiyandikisha kwamenyesha makuru bose hamwe n'abahinga bakorera muri ico gisata bari ku butaka bw'u Burundi mu rwego rucongera ibimenyesha makuru sense bakavuga ko ico gikorwa kizofasha mu kumenya abantu bose bakora umwuga w'amenyesha makuru kuko ngo hariho abasanzwe bitirirwa uwo mwuga kandi ataramenyesha makuru Albert Nyabenda ari mu rwego sense agasigura ko n'amenyesha makuru batari mu gihugu canke batariko barakora kubera ingorane zashikiye ibimenyesha byabo ko nabo nyene bafise uburenganzira bwo kuyandikisha tumukurikire akaba yari kuri micro ya Obenyo nkuru inama yafundise kintu ivuga yuko abamenyesha makuru bafise intama mizi mu kazi kubera ibihe kanaka ikimesha makuru ca kirimwo ko boza kwiyandikisha mu bandi mu kingo cyo kwezi kumwe kwatanzwe hanyuma ivyo badafise avyozuza dosiye yabo sense bibatenyenya kugira ngo ntihasigare inyuma y'abandi koko kanasinda uyu muntu ari mu kemeshamakuru gifite ikibazo mu buryo ubona buriya hava avuga ati sinumeshe makuru kontra de serivisi abanyamahanga bari hano mu gihugu bashaka kuzana pasiporo gifise ikiringo cyemewe n'amategeko ibindi n'amafoto ya pasiporo tutibagiye kandi ikintu cyoba kijanye na attestation d'acte de naissance hanyuma ibi navi n'amashuri amashuri umuntu aba afise bakaroreya niba uri buri kuba ufise imyaka ingahe mu mwuga kugira ngo kumbure bigufashe kuba neza yuko mwuga umazemo ikiringo kanaka gutyo nawe ntusiga nyuma mu byo abandi bariko barakora umumenyeshamakuru azoronka ibintu bimwagaragaza ko ari umumenyeshamakuru akora ako kazi gutyo agire uburenganzira bworoshe bwo gushika iyo aja kurondera amakuru yiwe bimworohera kanasinda iki nacyo ni uko hari igihe ubona agira ikibazo ku gikorwa ariko arakora senise cyangwa ubundi kanaka akavuga ati turabumuntu Albert Nyabenda akaba ari umwe ari mu rwego sense Gwego rucungera ibimenyesha makuru leta y'u Burundi ngo yitabira ibiganiro bizokurikira bihuza abarundi ivyo navyo bikaba biberi yarusha mu gihugu ca Tanzania ivyo nibishikirizwa na Alain Menyamitwe umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu aho ni nyuma y'ahamashira hamwe amwamwe amwe harimwo Capes Plus na Piske Burundi bari basabiye leta y'u Burundi kwitosubira kwitabira ivyo biganiro ni nyuma yaho umuhuzi ari kabonana n'abagize urunani Senarede ni mu gihe kandi byari imaze iminsi bivugwa ko leta ishobora kuba yarandikiye umuhuza kwitazosubira kwitabira ivyo biganiro Emenya mitwe akaba yari kuri mikro ya Marie Ange Nzeyimana oya zo nkuru ntagatorisizo icyo nabwira nuko koko twarashibwiye umuhuza aho duhagaze ku biganiro yagiranye n'uwo mugwi mwavuze kuko ubwacu turavuga neza yuko ibiganiro biko bibera hanze ari ibiganiro biri hagati y'abanyapolitiki mugabo bose bakwije ibyangombwa bisabwa na za nzandiko zibiri mirongo ine na kabiri na mirongo ine n'umunani na mirongo ine na kabiri mirongo ine n'icyenda z'akanama eh, k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajije amahoro n'umutekano ku isi hama turamubwira tuti twebwe ku bwacu rero kumva uko muri uwo mugwi harimo abantu badakwije ivyo vyangombwa si ngombwa yuko bokwitaba ivyo biganiro cyangwa twebwe twugira ibiganiro nabo mugabo tukavuga tuti imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu cy'u nta ngorane twovugana hanyuma kubeke naho gurukuru rukurukuru bavuga ko twa twaranditse tikete tubwira umuhuza tuti nzoza kuza uruganiro eka haba namba ko twa twarandikiye umuhuza mbere naho nta nikete rihari twe tuzi niko twandikiye umushyikiranganji eh, mugenzange wa tanzania mugabo ntitwamubwira ibyo yuko tutazoja mu biganiro twamubwira tuti twebwe ahacu icyo tubona ni uko hariho ibitagenze neza bikwiye gukosorwa mu gihe nk'akarorero nk'amashyirahamwe y'umusosiyete sivile mu bita ngo ngo ari ngaha mu gihugu tuzi ko ayanze ari nk'ibihumbi bitandatu n'amajana atanu mu gihe udashobora kubatumira bose ubaha uburenganzira bwo kwitorera abaserukiye kuko bose barangana imbere y'amategeko ntawe usumba uwundi hama turamubwiye n'ibindi nyine bijyanye n'ingene eh, tubona ibi bwanyu ariko haba na mba umuhuza twahawe n'akarere turamwemera tubana tuvugana n'ibiro byiwe ubu tuvugana mu kanya nkaba nakira intumwa ziwe ziri mu Burundi zaje kubona nabo muri mushya mpuzamakungu n'izo mushya mpuzamakungu ya Union Africaine uvuga yuko ta ntasuka kibi gihari ntitwumvikana kuri byose ni bisanzwe ibyo uvuga ko igikorwa cyo kudoma urutoki kubakora bakora urudandazwa kitoba ic'igipolisi gusa ahubwo icyo gikorwa coba ari co ari wese ashoboye guterera mu gusemerera Jean Baptiste baribonekeza agasaba leta gushiraho umugwi wotohoza ugaheza ugatanga umuco kuri ico kibazo tumukurikire bafashwe bagizwa icyo cyaha hariho abafatiwe eh, uruhande rwa bujumbura ariko hari n'abafatiwe nk'imakamba nk'akarorero byerekana rero yuko hariho ishaka mu polisi yo gukurikirana icyo kibazo mugabo ntitwibaza yuko ari igikorwa cy'abapolisi gusa kuko abapolisi niko baragerageza mu byo bajejwe bagacungera imbibe bakaraba urujya n'uruza rw'abantu yuko abantu bagenda bafite ibyangombwa kandi bagiye mu bintu bizima mugabo bategerezwa gufashwa n'abandi harimo inzego z'intwaro harimo ubushikiranganje cyane cyane bw'intwaro hagati mu gihugu ubushikiranganje bw'imigenderanire y'uburundi n'amakungu abikorera ibyabo harimo amashyirahamwe adaharanira inyungu za leta hamwe rero n'amashyirahamwe yigenga ari nacyo gituma twasabye muri rino tangazo yuko leta yoraba ingene hojaho umurwi mutoyi w'abantu barimwo izo mpande z'ubuzima zose tuvuze kugira ngo ico kibazo bakirabire hafi hanyuma mu minsi mike bashobore gutanga ingingo ko leta yoshobora e, eh, kwisunga kugira ngo ivyo bintu bishobore guhagarara igihambaye nuko amatohozwa turiko turakora azotwereka rero ingene novuga ntitushobora gutandukanya icatsi n'ururo tukamenya abantu bagiye bagiye mu kuri bagiye bafite impapuro za ngombwa zitanzwe n'ababijejwe kandi ziciye mu mategeko bagiye gukora ibintu bizwi kandi bitabahungabanya mu buzima bwabo canke mu gateka kabo bagiye gukora akazi kazwi n'amategeko kandi bahemberwa bakeneye kukavamo bakavamo si kuvuga yuko umuntu wese agiye gukora mu mahanga haba ari mwikosa na mu bijyanye n'urwo rudandaza nyene rw'abantu amashyirahamwe ane kuri atanu y'abarundi yadume ko urutoki n'igipolisi cy'uburundi ko asanze akora urwo rudandaza rw'abakenyezi n'abigeme yaraye hagarikiwe ibikorwa vyayo kuva kuri uyu wa kane izo bikaba biri mu rwandiko rwatewe kw'igikomo n'umushikiriza amanzi wa repubulika muri meri ya bujumbura bigashimangirwa n'uriko arakurikirana iyo dosiye ndayisaba lieve ayo mashyirahamwe nayo akaba ari akurikira royal service international recruiting company burundi recruiting agency na Burundi General Service ishyirahamwe interconnect services ryari ryavuzwe ko riri mu rugo urudandazo ridoma ko urutoki n'igipolisi uno munsi naryo ryari ryabeshuje ko ritari mu rugo urutonde naryo rikaba ritugawe ubusanzwe aburanira iryo shyirahamwe Emmanuel barakubye akavuga ko n'uwari yabuze ko atwara iryo shyirahamwe ko atari tumukurikire twashaka dufata aka karyo kugira ngo tubeshuze dushikirize yuko koko eh, ibyo by'urudandazwa rw'abantu itabirimwo eh, ndetse tunabeshuze ibyavuzwe umuntu yavuzwe yuko ari we asanzwe arirongora yuko atari byo uwo muntu atigeze arongora iryo shyirahamwe rero uritwara kuva rishingwa mu mirongo inani na kabiri arazwi kandi ntarigera ahinduka hama tugashikiriza yuko iryo shyirahamwe rimaze imyaka mirongo itatu n'ine rikora ibikorwa bishimishije igihugu ndetse hanini rikaba rigejwe yuko umuntu umwenegihugu w'umurundi canke uwo ari we wese agituye ryo muteza imbere hama riko rero ataho vyoza biva kugira ngo baje iryo shirahamwe rije muri urwo rudandazwa rw'abantu kandi gishinze guteza imbere e, umuntu Naishirahamwe pariseme rihamagarira leta y'Uburundi gushira mu ngira amategeko yo kugwanya igiturire ikarengera igikorwa cyo guhimiriza abanyagihugu ku mabi y'ico giturire Faustin Ndikumana arongoye Parseme akaba bivuze inyuma y'amanama yo guhasha igiturire yo mu Burundi yabereye mu ntara ya Ruigi Gitega Kayanza maze agasaba ko hoja mu ngiro n'ivyo basezeranye kugira ngo igiturire gituzwe mu Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Faustin Ndikumana akaba yashikirije ko igiturire hamwe kigumye ko kiri mu Burundi igihugu kitova mu bukene sivyo Galeonce Vitaliho muri ico kiganiro kubamenyesha makuru Faustin Kumana arongoye Parsem yemeza ko bisa nuko kiri mu nzego nka zose mu gihugu kenshi baravuga ati igipolisi cy'ubutungane bakavuga ivy'amaduwane bakavuga ivyo gutanga akazi bakavuga ivy'amasoko ya leta biratize birashikira n'indero secteur de l'éducation indero na dola santé latindi rafatwa kuri usiri mu Burundi yaramaze kumunga amasekiteri mu bisata nka vyose Faustin Kumana atangazwa nuko atakibuze kugira igiturire kigwanywe inzego zirahari cyo kimwe n'amategeko kandi ayo nayo akaba ibihano kuwagiriwe n’icaha cy'igiturire ahamagarira leta gushyira mu ngiro ibyashikirijwe n'ishiramwe transparence International mu manama yabereye mu ntara za Kayanza Luigi na Gitega yahanuye kwerekana yuko ati nimurabe inzego mufise zigwanya igiturire ubushobozi zifise zirahana umutegetsi nk'umushikirana canke umushinga amateka canke umujena canke umuki twese tubirabye tusanga tuti siko bimeze mbega ubuyobozi bukuru bwa leta Inspecteur General de l'État kandi hari inzego n'amategeko bikwiye ku bwa Faustin mana ngo nayo peteroli yotemba nk'inzuzi z'uburundi canke amabuye agacika inzahabu igiturire kigumye ku rugero kiriko uburundi n'abarundi ngo bazokwama mu bukene isanganiro amakuru mu kirundi arabandanya hari imiryango icumi n'indwi iba muri bloke ya kabiri ni muri quartier mutanga sud ngaha mu gisagara ca Bujumbura iri kirasaba gutunganirizwa n'ubuyobozi bujeje gutanga amatongo kuko ngo hari abantu bahawe impusha zo kubaka mu bibanza vyegereye ngaho abaserukira iyo miryango bakamenyesha ko bafise ivyangombwa byerekana ko ivyo bibanza byose byatanzwe ibanza bisanzwe birimwo n'insinga hamwe n'amatiyo yishira hamwe Regidezo Medar niyo nkuru iyo miryango cumi n'indwi iba muri bloke nimero kabiri ku mutangaside ni muri komine mukaza hano mu gisagara cya bujumbura ngo inyuma yaho yumviye ko ubuyobozi bujejwe gutunganya amatongo buriko bwegurira ikibanza kiri iruhande y'iyo bloke nimero kabiri ngo barandikiye amakete inzego zitandukanye ariko nta nyishu bigeze baronka umushikiranganje rero twaciye tumwandikira ikete dusaba yuko yobihagarika ariko gushika n'uno munsi ntitwamusanzeho twakiriwe secrétaire permanent yarahishikiye azananywe na directeur wa gestion urbaine turamwereka impapuro arahatembera aravuga ati by'ukuri ahantu hantu ntihakwiye gutangwa kuko n'ahantu barishe abanyagihugu bo kuri ayo mabloke ngo bafise amakenga yuko ejo canke hirya ejo hazohava haza n'abandi ugasanga baje kubakura muri ayo mabloke kandi biboneka ko bafise ivyemeza vyose ko ari wabo uh, eh, amakenga dufise rero nuko tushobora kubona nejo haje abandi bantu kandi baserukira ubutegetsi kandi ubutegetsi bwo bwari bwarahaduhaye banadusohora nico gituma turiko turatera akamo imirimo impinga itararenga inkombe uwutanguye atwara agasantimetero kamwe ejo azotwara n'imetero cumi ingaruka nazo ngo ntizibuze kuko icyo kibanza kinacamwo insinga za regidezo na onatele ingaruka mbi ku miryango yacu ni uko ubwa mbere hasanzwe aho hantu bari kubarubaka ubu amateko aho nyanzwe hari insinga za regidezo zishobora gutuma haba ingaruka mbi urakenuye medaha niyo nkuru n'ubwo biruko mu buyobozi bujeje gutunganya ibisagara bwo bumenyesha ko nibasanga by'ukuri ibyo bibanza hacamwo insinga n'amatiyo ya regidezo ngo bazosaba ko byunguruzwa ambasaderi Ntanga ibingura akamenyesha kandi ko niyo miryango yo kwegera ubwo buyobozi kugira ngo babereke ibicapo by'aho hantu mu gihe ku rya mirongo ibiri na kane ruheshi amakungu ahimbaza umunsi wahariwe ibidukikije ubushikiranganje bw'ibidukikije bwatunganije kuri uyu wa gatanu ibikorwa by'isuku ivyo navyo bikaba byabereye ku ibarabara ryitiriwe uwa mbere munyonyo amisi ibingura ajejwe ibisagara n'uburaro akaba avuga ko gubandanya guta imicafu mu ruzi ntahangwa biriko bituma ugo ruzi rutinjira inzira rukaja konona ibintu tumukurikire tuba dutembera ndabereke y'amazi azanana yatera umwuzure hajya ahantu urumva rero iyo yateye amazi aca ashikira amazu ashikira inyubakwa ivyo rero bikaba ibintu muvyo dusanzwe tujejwe namwe mwahatembeye mwabibonye yuko uruzi ruta inzira rukaza rugaca iruhande y'amazu cyangwa rugaca mu mazu muramwumva kenshi bavuga yuko ubuyobozi bukuru turongoye butanga amazu ku nzuzi rutubahirije amategeko yamwibone neza ko ari uruzi ruza kutwinjirira kandi mwabonye yuko hariho igituma ruzi uruzi inzira ni uko hariho imyanda imyanda aho bayita baraza bagasuka mu mazi imyanda yabaye myinshi irungika uruzi rugaca ahandi hagasigara imyanda turibaza rero ko isuku coba ari ikintu cya mbere dushimangira ko muri bino bisagara byacu kuko ingorane nyinshi usanga twebwe abantu tuzitera kutagira isuku bituma inzuzi zigira imyuzurira zitinzira zikaza kudutera mu mazu nicyo bitwaye dumusi twaje hano kugira ngo tuherekane ibikorwa tuza gukorwa kugira ngo tubahirize ibidukikije kuko ibidukikije bitangurira mu ngo zacu tubahirije ibidukikije nawe usanga ko uritera ingorane Celestin Blaise ndiyo kubgaye uko guhagarika ivyigwa ku banyeshuri bikiriri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cigisha ubuhinga kwahereye ku munsi wa mbere w'iyindwi banka ivyigwa byinshi mu ndwi bagasaba ko bo kwiga bike bike mu ndwi bigahera bagaca babikora kw'ibibazo ku ndwi twahora twiga bibiri canke bitatu hariho n'igihe byaba ngombwa ko bashyiraho kimwe tukantu tukagiheta banka ko dukora birya byigwa twahora dukora tuciga ivyo bita mu gifaransa evaluation continue kuko gushika n'ubu icyo turindiriye turindiriye yuko ibyo twasabye babidushyirira mu ngiro tuzosubira mu ishuri ariko icyo kibazo bagitoreye umuti mwibuke ko n'abanyeshuri mu gisata cigisha indimi nabo nyene bahagaritse ivyigwa nguko bagiciyemo ibisata bizotuma badashobora kujya kwigisha Celestin Blaise ndiyo kubgayo urakenuye umuyobozi ajejwe ivyigwa muri kaminuza y'u Burundi igisata cy'ubuhinga aga angaho ikiriri Eh, agasaba abanyeshuri ko bosubira ku mirimo vuba Dr eh, Paul Hakizimana agasigura ko imbo zabo zidafashe aho avuga ko ibyo byigwa mu gutunganywa biba byisunze yuko abanyeshuri bategereza kumenya aha akavuga ko ataho byabonetse ko abaregwa ari bo bitunganiriza izo ntonde ahavuga ko izo ntonde kandi zisunga amategeko tumukurikira ku mategeko agenga ibyigwa mu ngingo yayo ya mirongo itatu na kane eh, baravuga neza yuko urutonde rw'ibyigwa rushyirwaho n'abarongoye ibisata Abanyeshuri eh, ntibafise uruhara rwo kugira ngo batunganye urutonde rw'ivyigwa uko babishaka icyo ni icya mbere ikigira kabiri abanonosoye ubuhinga bw'ibyo kwigisha n'ubumenyi baravuga neza yuko iyo umuntu yize ikigwa kimwe gusa cyangwa bibiri gusa kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu cyangwa ku wa gatandatu akava mu gatondo gushika ku mugoroba atera ruha bigatuma n'umwimbu uba mukeye. uburyo bwiza bwo gutunganya urutonde rw'ivyigwa ari kugira ngo ibyigwa bicangane kugira bishyigikirane ibyigwa bifitaniye isano byose bisaba ko bigira rimwe kugira ngo bishigikirane uko rero bavuga ngo nibagumizeho ngo ikigwa kimwe canke bibiri gusa ni ukutamenya kandi twe turanababwira yuko mu buzima ni ukumenya kwitunganya muri byose umwanya wose ku bijyanye n'aho bavuga ngo baca babura umwanya wo gutegura nk'ikibazo cyangwa iki ibyo si byo bazotinda bakazitegera bagasubira ku mirimo bwa vuba bwango batasubira muri ibyo vyigwa mubabwiye iki na bagenzi babo bo mu mashuri yandi amwamwe bari ku mirimo kandi nabo nyene izo ntonde zizohora zitunganwa muri ubwo buryo nyene rero tubana tubasigurira baba babandanije rero batavyumva bakanka gusubira ku mirimo tuzohava dufata izindi ngingo paul hakizimana akaba hari umuyobozi agejwe ibyigwa muri kaminuza Burundi mu kurangiza ano makuru mu ntara ya ngozi haravugwa abantu babandanya kwitaba imana bivuye ku miti bagura mu masoko y'amagendo bamwe bakayifata ukutarika abandi bakayifata yaramaze guta igihe ibyo bikavugwa na muganga arongoye intara y'ubuvuzi ngaho ingozi ni nyuma y'aho abantu bashika kuri mirongo ine bitabiye imana muri bene ubwo buryo muri komine yagashikanwa muri iyo ntara ya muri iyo ntara ya ngozi muri iyo misi iheze n'inkuru ya Polinaire Musagara iyo mitsi y'amajyoro ntibandanya gutwara uz’abanyagihugu abanyagihugu irabandanya kuvugwa mu ntara ya ngozi akarero ka hafi niyafashwe kuri uyu wa gatatu muri komine kiremba muri iyo ntara ingene byagenze mushikiriza amanza wa repubulika ingozi yunguruje abantu mu modoka baganira iyo buri miti bashaka baca bavuga ko muri farumasi yazimye mushikiriza amanza aca arabakurikira asanga bagiye kugura uwo muti muri butike isanzwe idandaza ibifungugwa bya nkenerwa by'iminsi yose nk'ibiharage umuceri n'ibindi butike ndayiga ya honore yaciye afatwa ubu akaba afungiwe ingozi ariko arabarizwa muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya ngozi avuga ko mwene iyo miti ivugwa n'ahandi muri iyo ntara mbere ikaba idasiba gukora ibara akarorero no muri komine gashikanwa aho abantu bashika mirongo ine ngo bapfuye kubera iyo miti igugwa ku isoko y'amagenzi ngo boba bishwe bamwe n'imiti yataye igihe abandi nabo bagafata igice cy'iyo bagenewe muganga filibengeza hayo avuga ko bariko bakorana n'igipolisi iyo miti y'amagendu ituzwe muri iyo ntara ingozi ponari muzagara radio isanganiro urakeneye polinari akaba ari ngaho turangirije amakuru mu kirundi ariko abadufatiye hagati tubibutse ko kuri uno wa gatanu ariho hatanguye icesi igikorwa cyo kwiyandikisha ku bamenyeshamakuru be n'abahinga basanzwe bakorera muri icyo gisata mu rwego rujeje gucungera imenyeshamakuru sense bakavuga ko icyo gikorwa kizotuma abiyitirira ko ari amenyeshamakuru atari bo bagabanuka mwabyumvise kandi ko leta y'u Burundi ngo igiye kubandanya yitabira ibiganiro bihuza abarundi bibera yarusha mu gihugu cya Tanzania ivyo Mukamwa mwabyumvise bikavugwa n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u y'uburundi yandi makungu eme ale nyamitwe ah, nayo amashyirahamwe ane kuri atanu y'abarundi yadume ku rutoki n'igipolisi ko akora urudandazo rw'abantu yahagaritswe guhera kuri uyu wa kane n'ingingo